բարեկամներ, իսկ այժմ եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ ԵԱՀԿ-ում նախագահող Սլովակիան կօգտագործի Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ դրական դինամիկան։ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններից հետո Ադրբեջանում աշխուրացել են լավատեսական տրամադրությունները։ Առողջապահության նախարարը այցելել է Շուշիում շմոլ գազից թունավորված երեխային։ Քաշաթաղի հարավային թևում նոր խոշորտ ներդրումային ծրագիր կիրականացվի։ Հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվում է բրոդիֆակում տեսակի թունաքիմիկատ։ Արցախ էներգո փակbaşin տիրական ընկերության հադրութի դիզակ մասնաճյուղի համար 2018-ը եղել է առաջընթացի տարի։ Այժմ այս մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասին ԵԱՀԿ-ն կաշխատի այն հարցի շուրջ, որ เป զի օգտագործի հնարավորությունները, որոնք Ղարաբաղյան եւ Մեծդնեստրյան հակամարտությունների կարգավորման մեջ դրական խթան են ստեղծել։ Այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի արտգոսնախարար եւ ԵԱՀԿ գործողնախագահ Միրոսլավ Լայչակը։ Լայչակը Վիեննայում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդին ներկայացրել է Սլովակիան նախագահության առաջնահերթությունները։ Նրա խոսքով նախագահությունը կկենտրոնանա այն հարցի վրա, թե միջնորդական առաքելությունը ինչպես է իրականացվում, ինչպես է լուծվում եւ կանխվում այս կամ այն հարցը, եւ բոլորը պետք է պատրաստվեն ավելի անվտանգ ապագայի։ ԵՀԿ տարածաշրջանի եւ ամբողջ աշխարհի արչեւ այսօր կանգնած հիմնական խնդիրները պահանջում են ավելի մեծ համագործակցություն եւ երկխոսություն, քան նախկինում երբևէ, նշել է Սլովակիայի արտգոսնախարարը։ Այս պահին մնացականյան Պոմպեո ֆիքսված հանդիպում նախարարի օրակարգում չկա։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլող խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ արտգոստնախարարի իր գործընկերների հետ հանդիպումների նշանակման դեպքում հանրությունը ըստ կարգի տեղեկացվում է եւ խնդրում եմ նմանօրինակ հարցերում հիմնվել պաշտոնական աղբյուրների վրա, ասել է նա. Նշենք, որ Հայաստանի արգոսնախարարի պաշտոնակատարի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հանդիպան մասին գրառում էր կատարել միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Ինչպես արդեն հայտնի է, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հունվարին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման առաջարկ են արել։ Մինչ այդ տարբեր մակարդակներում լավատեսական հայտարարություններ էին հնչել 2019 թվականին սպասվող հանդիպումների առնչությամբ։ Ինչ կարելի է ակնկալել այդ առաջիկա հանդիպումից, արդյոք հնարավոր են արկա լավատեսական տրամադրությունները, հատկապես նրանք, որոնք հնչում են ադրբեջանական կողմից։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններից հետո Ադրբեջանում աշխուժացել են լավատեսական դրամատրությունները կապված հակամարտության խաղաղ կարգավորման հետ։ Արդյոք մամուլի էջերը հեղեղած ադրբեջանական տարբեր պաշտոնյաների ակնկալիքներն իրենց տակ որոշակի հիմքեր ունեն, թե ուղղված են սոսկ ներքին լսարանին եւ կամ գուցե նպատակ ունեն սրել հանրային հարաբերությունները հայկական երկու պետություններում։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը իր իսկ խոսքով զարմացած է ադրբեջանական պաշտոնյաների ցուցաբերած լավատեսությունից։ Ճիշտն ասած զարմանալի էր ինձ համար այն լավատեսությունը, որով Ադրբեջանի արտգործնախարարը փորձում էր լավատեսություն ներկայացնել սպասող բանակցություններից իր ակնկալիքները։ Եվ բանակցային գործընթացի որոշակի ակտիվացման համատեքստում ինձ թվում էր, որ Ադրբեջանը անպայման պետք է հրաժարվի տարիներով իր մոտ եղած այդ կարծրատիպերից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի առաջարկը բանակցությունները սուբստանտիվ, այսինքն առարկայական դարձնելու առումով Աշոտ Ղուլյանի գնահատմամբ իրականությունից կտրված է։ Վերադարձ անցյալին, բանակցային գործընթացի իր իսկ ձևակերպմամբ նախասկզբնական շրջանին անհնար է։ Նրանց կողմից առաջարկված տարբերակը բացարձակապես անընդունելի հակամարտության ղեկավարման փիլիսոփայության տեսանկյունից, իսկ ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, ապա անընդհատ հռետորաբանությամբ հանդես եկող եւ աշխարհի ողջ հայությանը իրեն ճշնամի հայտարարած ու նաեւ 2016 թվականի ապրիլին վայրագություններ կազմակերպող պետության ներկայացուցիչ կողմից այդ նույն ժողովրդի անվտանգության ապահովման մասին արված հայտարարությունը ուղակի անլուրջ է Ի վերջո, ում են ուղված այդ տարբեր դրամաչափի հայտարարություններն ու քննարկումները ադրբեջանական հանրային հարթակներում ազգային ժողովի նախագահի տեսակետով հենց իրենց ներքին լսարանին։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ճակերտներում, ասենք, լավատեսական հիմքերը պարզապես տպավորություն թողնելու նպատակ են հետապնդում։ Արդեն լրատվամիջոցներում այդպիսի բաներ եղել են։ Բանակցային գործընթացում նախաձեռնությունները իրենց վրա վերցնելու միտում կա այս կեղծ լավատեսության տակ, եւ եթե այդպես չլիներ, կարծում եմ, որ Ադրբեջանի քաղաքական պատասխանատուների արտահայտությունների մեջ որևէ նշույլ նոր դրություն կլիներ հակամարտության ղեկավարման հայեցակարգի մեջ։ Եթե դա չկա, եթե Ադրբեջանը շարունակում է ապրել այդ ցնորքներով, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնակառավարման բարձր մակարդակ պիտի ունենա, նրանք կարող են ինչ որ անվտանգության բան ապահովել, սա արդեն խոսում այն մասին, որ ամեն ինչ դժբախտաբար շարունակում է մնալ նույն կարծրատիպերի տիրույթում, Այս ամենը Աշոտ Ղուլյանի համոզմամբ շատ հստակ ցույց է տալիս, որ անցած տարիների փորձը, հակամարտության պատմությունն ու ընթացքը, ինչպես նաև Ադրբեջանի ձեռնարկած ապրիլյան արկածախնդրությունը Բաքվին ոչինչ չի սովորեցրել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Դրական կարելի է համարել Հայաստանի զինված ուժերի պատասխանատվողությունները կապված հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսային մասում սահմանապահ զորքերի տեղակայման հետ։ Այս մասին ասել է ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը։ Նրա խոսքով կարևոր է, որ հայկական կողմի գործողությունները տեղի են ունեցել Բաքվի գործողություններին ի պատասխան, այլ ոչ թե հակառակը։ Ամենայն հավանականությամբ նման գործընթացները հայ-ադրբեջանական սահմանի նաև այլ ուղություններում կկատարվեն եւ շատ կարեւոր է որ Հայաստանը նորից պատասխանող կողմի դերում հանդես գա, ասել է նա. Այսպես կոչված հասարակական որոշ նախաձեռնություններ կան, որոնք ելի խոսում են հիմնականում 30 տարվա առաջվա բոլորը մոռացությամբ եւ անցնել խաղաղ գործընթացների եւ այլն։ Մենք պետք է հստակեցնենք, արդյոք դրանով հասարակական այդ խմբերը հրաժարվում են 2016 թվականի եղած դեպքերի 30 տարվա։ Այնինչ որ այդպես էլ Ադրբեջանը չհամաձայնվեց Վենա եւ Սանկտ Պետերբուրգ եւ մենք ինքներս ենք փակում այդ էջը ոճը եւ սկսում ենք զրոյից եւ կարծես թե երկու գլխատված զինվորների ընտանիքները չեն գտնվում խորը վշտի մեջ, որ մինչ այսօր բարբարոսական ձևով չի վերադարձվում գլուխները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր տեղի ունեցել առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանի մամլո ասուլիսը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարը ամփոփ ներկայացրել է անցած տարում գերատեսչության գործունեության արդյունքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախքան կանդրադառնար անցյալ տարվա արդյունքներին նախարարն իր ներածական խոսքում նշեց նոր տարվա նորությունները։ Նա հայտնեց, որ օրերս ռուսկաբանական դիսպանսերը միավորվել է հանրապետական բժշկական կենտրոնին, իսկ արևիկ մանկական բուժ միավորումը ինֆեկցիոն հիվանդանոցին։ Նախարարի հաղորդմամբ նշված բուժիմնակների միավորման արդյունքում հաստիկների կրճատում տեղի չի ունեցել։ Արդյունքում նախատեսվում է բուժ սպասարկման մաչելիություն ու որակի բարձրացում, ինչպես նաև հնարավորություններ եւ ներուժի արդյունավետ տնօրինում նպատակային ֆինանսավորում։ 2018 թվականին առողջապահության նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում էր 19 բուժ հիմնարկների միջոցով։ Նախարարության ենթակայության տակ գործում է նաև 5 տեղամասային հիվանդանոցներ, 20 գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ եւ 205 բուժակ մանկաբարձական կետեր։ Համակարգի բուժ հիմնարկներում աշխատում են թվով 328 բժիշկ, 1370 բուժքույր եւ 924 ադմինիստրատիվ այլ աշխատակիցներ։ Բուժ հիմնարկների մահճակալային ֆոնդը կազմում է 707 Արցախի առողջապահության համակարգում արկային 37 միավոր սանիտարական տրանսպորտային միջոցներ եւ 6 ռեանիմամոբիլներ։ Առողջապահության նախարարությունն անցած տարում առաջնային ուշադրություն է դարձրել հանրապետության բնակչության առողջության պահպանմանը, մոր եւ մանկան առողջության պահպանման, ծնդողնության մակարդակի բարձրացման ու բուժողնության եւ սպասարկման ոլորտի մաչելիությանը։ Բոլոր բուժ հիմնարկների անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ պարագաներով համալրման գործընթացին ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման անվճար եւ արտոնյալ պայմաններում դեղորայք ստանալու իրավունք ունեցող բնակչությանը անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովման, ինչպես նաեւ ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարելավմանն ու այլ խնդիրներին։ Շարունակվել են հետևողական աշխատանքները համակարգը բժշկական կադրերով համալրելու ուղղությամբ 2018 թվականին Հանրապետության բուժ հիմնարկներ աշխատանքի է ուղեգրվել 19 բժիշկ։ Արցախի առողջապահության 2015 թվականի փետրվարի 25-ին թիվ 105-ն որոշման հաստատված այլ վայր աշխատանքի ուղեգրված բժիշկների ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում ծրագրի շրջանակներում 2018 թվականին ֆինանսական աջակցություն է ստացել համակարգի 36 բժիշկներ ընդամենը 36 միլիոն դրամի չափով։ 2019 թվականին նախատեսում է շրջանային բժշկական հաստատությունները բժիշկ մասնագետներով համալրելու նպատակով ֆինանսական աջակցություն տրամադրել պետական պատվերի շրջանակներում ուսումնառած բժիշկ մասնագետներին։ Արայք Բաղարյանի հաղորդմամբ տեղացի բժիշկները մասնագիտական որակը բարձրացնելու նպատակով բարբերաբար վերապատրաստվում են Հայաստանի Հանրապետության ու արտասահմանյան տարբեր երկրների կլինիկաներում։ 2018 թվականին վերապատրաստվել են 50 բժիշկ, որոնցից 43-ը Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուժիմնակներում, իսկ 7-ը արտասահմանյան երկրներում։ Նշեմ, որ 7-ից 2-ը Ֆրանսիայում են վերապատրաստվել, 5-ը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ամփոփելով 2018 թվականի գործունեությունը նախարարը նշեց, որ անցած տարում աշխատանքներ են տարվել նաև օրեզրական դաշտի բարելավման ուղղությամբ։ Ընդունվել են թվով 41 ենթաօրեզրական ակտեր, նախարարի կողմից արձակվել է 330 հրաման, որոնցից 6-ը նորմատիվ, իսկ 324-ը անհատական։ Նախարարն այնուհետև պատասխանեց լրագրողների հարցերին, որոնց կանդրադառնանք վաղվա մեր թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախ գազ փակbaşıն տիրական ընկերության մամլոցարայությունը հաղորդագրություն է տարածել Շուշի քաղաքի Հախումյան 1 կոտորակ 11 հասցեում տեղի ունեցած մահվան ելքով շմոլ գազից թունավորման դեպքի կապակցությամբ։ Նրանում ասված է. Արցախի ոստիկանության եւ Արցախ գազ փակbaşıն տիրական ընկերության մասնագետների կողմից իրականացված նախնական ուսումնասիրության համաձայն մարդկանց թունավորման պատճառը հանդիսացել անսարք ջրատակացուցիչը։ Համաձայն Շուշիի արտադրաշահագործման տեղամասից ստացված տեղեկատվության 2017 թվականի մայիսի 25-ին անսարքության պատճառով Վերոնիշալ բնակարանի ջրատակացուցիչի գազամատակարարումը դադարեցվել եւ կնիկվել է։ Գազասարքի անսարք լինելու հանգամանքը ակտավորվել եւ գրանցվել է տեղամասային գրանցամատյանում։ Տվյալ բնակարանում երկար ժամանակ տերերը չեն բնակվել, դուռը փակ է եղել, հետևաբար տեղամասի ներտնային ցանցը սպասարկող փականագործը հնարավորություն չի ունեցել իրականացնել տեխնիկական սպասարկում։ Արցախ գազ փակbaşın տիրական ընկերության հաղորդագրությունից բարձր է դառնում, որ դժբախտ պատահարի զոհ դարձած Մուսայելյան ընտանիքը ինքնական բացել է կնիքը, որի հետևանքով տեղի է ունեցել ողբերգական դեպքը։ Առողջապահության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն նախարար Արայիկ Բաղարյանը այցելել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում, տեսակցել վերակենդանացման բաժանմունքում բուժում ստացող երեխաներին եւ վերջերս Շուշիում շմոլ գազով թունավորված Նատալի Մուսայելյանին։ Մասնագետները նրա վիճակը գնահատում են միջին ծանրության, օրգան համակարգերի հետ կապված խնդիրներ չկան։ Երեխայի հետ աշխատում է նաև հոգեբանը։ Այնուհետև նախարարը մանկական բուժմիավորումում հանդիպել է մանկապարտեզների եւ դպրոցների բուժքույրերի հետ։ Հանրապետությունում շարունակվում է սուր շնչարական վարակների նկատմամբ օրական մշտադիտարկումը, համաճարակաբանական իրավիճակը հանգիստ է եւ վերահսկելի։ Հաշվի առնելով, որ ձմեռային արձակուրդներից հետո դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում վերսկսվել է ուսումնական գործընթացը, ինչպես նաեւ հիմք ընդունելով գրիպի եւ սուրշնչարական վարակների ներկայիս իրավիճակը, դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում հիվանդության հետագա տարածումը կանխելու համար նախարար Արայիկ Բաղարյանը պատասխանատուներին հանձնարարել է իրականացնել համաճարակային ֆիլտր։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում ծխախոտագործության զարգացման համար նոր խոշոր ներդրումային ծրագիր կիրականացվի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել Արցախի նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը, որում մասնավորապես ասված է. Այս տարի Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի համայնքներից մեկում իշխանաձորում ծխախոտի մթերման համար չորանոցներ կկառուցվեն։ կկ Մի քանի միլիոն ԱՄՆ դոլարի հասնող ներդրումային այս ծրագրի շուրջ համաձայնությունը օրեր առաջ ձեռք են բերել Grand Holding ընկերության սեփականատեր Միքայել Վարդանյանի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում։ Կարծում եմ Քաշաթաղի հարավային թևում, որտեղ արկայ են մեծականակ բերի հողատարածքներ, ռոռոկման ջուր եւ բարենպաստ կլիմայական պայմաններ, ծխախոտագործությունը մեծ հերանեկարներ ունի։ Իսկ տարեստարի բնակչության բնական եւ մեխանիկական աճ գրանցող համայնքի համար բնական է, որ նոր աշխատատեղերի լրացուցիչ եկամուտներ ապահովող հնարավորությունների ստեղծման անհրաժեշտությունը շատ մեծ է։ Ծրագիրը կյանքի կոչելու եւ այդ կարեւոր ներդրումը անելու համար իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Միքայել Վարդանյանին եւ Վարդանյան ընտանիքին։ Գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետների կողմից հանրապետության շրջաններում իրականացված դիտարկումների արդյունքում ողջվել է, որ վերջին շրջանում ակտիվացել է մկանման կրծողների տարածումն ու զարգացումը, որոնց ոչնչացման դեմ պայքար է սկսվել։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը նշելով, որ մկանման կրծողների տարածման ու զարգացման դեմ պայքարի միջոցառումներ չիրականացնելու դեպքում ձմռան ամիսներին կարող են լրջորեն վնասվել աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսերը, ինչպես նաև պատղատու եւ խաղողի այգիները։ Փոխնախարարը նշել է նաև, որ հնարավոր վնասները կանխելու եւ հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով գյուղատնտեսության նախարարությունը հանրապետության շրջաններին անհատույց տրամադրել է անհրաժեշտ քանակությամբ բրոդիֆակում տեսակի թունակի մի կատ, որի օգտագործման համար տրվել են համապատասխան խորհրդատվական ցուցումներ։ 2018 թվականը Արցախ էներգո փակ բաժետիրական ընկերության հադրութի դիզակ մասնաճյուղի համար եղել է առաջընթացի տարի։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք Գեզակ մասնաճյուղի տնօրեն Վիգեն Աղաջանյանից, մասնաճյուղի սպասարկման ոլորտը ընդգրկում է 173 ենթակայան, որից 21-ը գտնվում են մասնաճյուղի հաշվեկշռում, 550 կիլոմետր երկարությամբ 0.4 կիլովատոս զորեսար էլեկտրական գծեր։ 2018 թվականի շրջան մուտք է գործել 17 միլիոն 500 հազար կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։ Ապրանքային արտադրանք կազմել է 15 միլիոն 600 հազար կիլովատժամ։ Մասնաճյուղի գործնեության գերակա խնդիրը համարել են էլեկտրագծերի հուսալության ապահովումը։ Այդ նպատակով 10 կիլովատ եւ 0.4 4 կիլովատ հզորության էլեկտրագծերում փոխարինվել են շուրջ 210 հատ հենասյուներ, 25 կիլոմետր երկարությամբ էլեկտրագծեր, ձգվել են 8 կիլոմետր էլեկտրագծեր։ Հադրուտ քաղաքում Արտագեդիկ Մելիքաշյան ուխտաձոր գյուղերում փոխվել են ենթակայաներ։ Յուղալուսման աշխատանքներն են տարվել մի շարք ուժային ենթակայաններում, նշեց մասնաճյուղի Տոնարյանը։ Նրան հարցին թե ինչպես է ապահովում մասնաճյուղ բաժանորդ կապը, Վիգեն Աղաջանյանը նշեց, որ շրջանում բաժանորդների թիվը 4300 է, որից 3630 բնակիչներ են։ 2018 թվականին հավաքագրման գումարային ծավալը կազմել է 550 միլիոն դրամ, որը գերազանցում է անցյալ տարվա ցուցանիշները։ 2018 թվականի կատարված աշխատանքների ցուցանիշներով դիզակ մասնաճյուղը Արցախենեգո փակբար ներդրական կողմից ճանաչվել է որպես լավագույն մասնաճյուղ եւ այդ անվանակարգով ստացել պատվոգիր։ Մնում է հուսալ, որ Արցախենեգո փակբար ներդրական ընկերության դիզակ մասնաճյուղը ամեն ինչ կանի 2019 թվականին ապահովելու շրջանի անխափան էլեկտրոմատակարարումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այն ինչ վերջին շրջանում տեղի են ունենում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Բունդեստագուն ներկայացված այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության մեր գործընկերների հետ մեղմ ասած անընդունելի է։ Այս մասին ասել է Արցախի խորհրդարանի падգամավոր Գագիկ Պետրոսյանը։ Խորը ափսոսանքով տեղեկացանք, որ օրեր առաջ Բունդեստագի падգամավոր Ֆրանկ Մագնիցի նկատմամբ դաժան բռնություն է կիրառվել իսկ Դյոբելեն քաղաքի կենտրոնում այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության բաժանմունքի գրասենյակի մոտ տեղի ունեցել պայթյուն։ Այս ամենը իմ եւ կուսակից ընկերներիս մոտ լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում։ Մենք անհամբեր սպասում ենք, որ գերմանական արդարադատությունը անպատիժ չի թողնի մեղավորներին եւ մեր գերմանացի գործընկերներին հայտնում ենք մեր աջակցությունը, ասել է Գագիկ Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ այլընտրանք Գերմանիայի համար եւ Ազատ հայրենի կուսակցությունների միջև արդեն մի քանի տարի շարունակ ակտիվ գործընկերային շփումներ կան։ Այն բազմիցս արտահայտվել է փոխադարձ այցելությունների եւ ընտրություններին դիտորդական առաքելությունների իրականացման մակարդակով։ Այս արդիվ ադրբեջանական մամուլը մի քանի անգամ անդրադարձել է սուր քննադատության ենթարկելով գերմանական կուսակցությանը։ Արցախի ոստիկանության փոխանցմամբ անցած գիշեր ժամը 1-ի սահմաններում Մարտակերտ քաղաքի ազատամարտիկների փողոցում տեղակայված տաքսի սերվիսի գրասենյակում տեղի ունեցել վիճաբանություն, որի հետևանքով Մարտակերտ քաղաքի երկու բնակիչներ ցախ ոտքի հրազենային եւ գլխի շրջանի սալջարտ վնասվածքներով տեղափոխվել են Մարտակերտի շրջբուժ միավորում։ Ստուգումներ իրականացնելու ժամանակ հայտնաբերվել եւ արգրավել է 9 մմ տրամաչափի Մակարով եւ Մաուզեր տիպի ատրճանակներ։ Փաստի արդի ոստիկանության քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, տարվում է նախաքննություն։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 Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։